Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերը Մոսկվայում քննարկել են Երազ-Խորդուբադ մեղրի հորադիզ երկաթուղու վերագործարկման հարցը։ Դրական արդյունք, սակայն, այս ուղությամբ դեռ չկա, արձանագրում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկվել է Երազ-Խորդուբադ մեղրի հորադիզ երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Չեմ կարող ասել, որ որևէ կոնկրետ արդյունք ունենք ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ վերահաստատել որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է եւ շահագրգռված է այդ ծրագրի իրականացմամբ եւ մեր առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է օր առաջ սկսել երկաթուղու վերականգնումը իհարկե կարծում եմ ավելորդ է ասել մեր ընկալումը որ երկաթուղին եւ ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում։ Եվ ցանկացած պահի, երբ որ մենք այս արձանագրումը թղթի վրա կանենք, այդ պահից մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։ Վարչապետը նաև հստակեցրեց, որ այս պահին դեռ միայն երկաթուղու գործարկման հարցն է քննարկվում, իսկ ընդհանրապես օրակարգում կա նաև ավտոմոբիլային ճանապարհների եւ բեռնափոխադրումների խնդիրը։ Հայաստանը պատրաստ է 3 անցագրային կետ բացել, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհն է, ավտոճանապարհն ու երկաթուղին գործելու են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում։ Վարչապետը հույս ունի երկաթուղով եւ ճանապարհներով միջազգային տարանցում ապահովել։ Քաղաքական վերլուծաբան Հայկ Այվազյանը կարծում է, որ եթե երկկողմ աշխատանքային խումբը կարողանա կոնկրետ պայմանավորվածության հասնել, կարող են կարձանագրել, որ հանդիպումները դրական արդյունք ունեն։ Ռադիոլուրի հետ զրույցում Այվազյանը կարծիք հայտնեց, որ այդ պիսով կկարողանանք ասել, որ մոտենում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերից մեկի ապա շրջափակման իրականացմանը։ Եթե կողմերն ըստ վերլուծաբանի Գան համաձայնության Բաքուն կզրկվի Հայաստանի նոյեմբերի 9-ի դրույթները չկատարելու մեջ մեղադրելու հնարավորությունից։ Հանրաժողովը երկու տարի ասեն գործում է, բայց կարծես թե կոնկրետ էական պայմանավորություն կամ հառարկայական ինչ որ լուծման դեռ չեն եկել։ Հիմա եթե գա, լավ է։ Դե ալևը պլան կան էլի, այսպես ասած, այնքան է բարձրացրել արդեն, որ ինչ էլ ստանա, նույնիսկ ճանապարհ էլ ստանա, փոքր Հայաստանի տարածքով ինքը ասելու է, որ ես բացել եմ Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսինքն ինքը չի կարող գնա Ադրբեջան, ասի կներեք Զանգեզուրի միջանց չստացվեց, մի հատ փոքր ճանապարհ եւ մի հատ երկաթուղի բացեցինք օրինակ։ Եռակողմ աշխատանքային խմբի երկու տարվա աշխատանքի ընթացքում հայկական ու ռուսական կողմերից նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերից բխող առաջարկներ են հնչում, ազդակներ տրվում, սակայն դրանք բախվում են Ալիևի հակազդեցությանը։ Առաջարկներից վերջինը մոտ երկու շաբաթ առաջ էր Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Հորադիս մեղրի Օրդուբաց Սադարակ երասխ երկաթուղին վերականգնելու վերաբերյալ դրական ազդակներ է ստացել Ռուսաստանի նախագահից։ Դրան ի պատասխան Ալիևը հայտարարեց, թե իբր Հայաստանն ի վիճակի վիճակի չէ արգելափակել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Հաշվի առնելով, որ այս թեման կարմիր գիծ է համարվում Իրանի համար, Ալիևը ասել էր նաև, թե Թեհրանը նույնպես չի արգելափակի այն հաշվի առնելով իր հետաքրքրությունը տարածաշրջանային հաղորդակցության նախագծերի նկատմամբ։ Այս առումով քաղաքագետ Արապողոսյանը բացատրում է, որ երկաթ գիծը վերականգնելու Երևանի առաջարկը Բաքվին չի կարող հետաքրքրել, քանի որ Ալիևի համար կարևորը այսպես կոչված միջանցքն է։ Ինչու է հայկական կողմը սրան մասին խոսում, որովհետև սրա այլընտրանքը թերևս կլինի այդ այսպես կոչված միջանցքի հետ համաձայնվելը։ Հետևաբար հատկապես վերջին շրջանում նկատելի է, որ հայկական կողմը փորձում է շրջանցող տարբեր նախագծային առաջարկներ կատարելով բոլոր դեպքերում հասնել նրան, որպիսի շրջանառությունից դուրս գա այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի այդ թեզ առհասարակ։ Նաև վերջին շրջանում հատկապես հայկական կողմին ադրբեջանական կողմը բավականին շատ է մեղադրում տեսնում, որ հայկական կողմը չի կատարել իր մասով ստանձնած պարտավորությունները, մասնավորապես կոմունիկացիաների բացման հետ։ Ոստի կարծում եմ հայկական կողմը նաև այս քննարկումներով փորձ է անում ցույց տալ եւ իր բարի կամքը եւ իր պատրաստակամությունը եւ հավատարմությունը նոեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Ինչու տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով ստեղծված աշխատանքային խմբի հանդիպումների արդյունքում հնարավոր չի լինում հասնել հստակ պայմանավորվածության։ Վերլուծաբան Հայկ Այվազյանը հիշեց հիշեցնում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցքի մասին անգամ խոսք չկա, եւ սա լավ հասկանալով Ալիևը փորձում է հարցը ձգձգել, որ հնարավորություն ունենա ցանկացած հարմար պահի ռազմական ճանապարհով միջանցք ստանալ։ Այս հարցում ըստ վերլուծաբանի հակադիր են Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մոտեցումները։ Մոսկվան ձգտում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իրականացմանը, Արևմուտքը սակայն փորձում է չեզոքացնել այդ պայմանավորվածությունը։ Աննա Նազարյան, Ռադիոլուր